կանաչ Արցախ կենսոլորտային համալիր պետական ոչ արևտրային կազմակերպությունը ստեղծվել է 2018 թվականին։ Դրանում ներառվել են Կովսական պետական արգելոցը, Սոսիների Պուրակ պետական արգելավայրը եւ Կաչաղակաբերդ ազգային պարկը։ Կազմակերպության նպատակը պետական արգելոցի, պետական արգելավայրի եւ ազգային պարկի տարածքների բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային եւ կենսաբանական բազմազանության, բնության ժառանգության գիտական ուսումնասիրության, պահպանության, պաշտպանության, հաշվառման, գույքագրման, դիտանցի, բնության տարեգրության վարման, ապահով ապահովումն է, ինչպես նաև ազգային պարկի բնական պաշարների կայուն օգտագործման ապահովումը։ Զրուցակիցս կանաչ Արցախ կենսոլորտային համալիր ՊՕԱԿ-ի տնորեն կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վահրամ Հայրապետյանն է։ Կանաչ Արցախ կենսոլորտային համալիր pedagogan ոչ արևտրային գազམ་ակերպությունը գործել սկսել է 2018 թվականի հուլիսից։ Պարոն Հայրապետյան, ինչ եք հասցրել անել 3 տարվա մեջ։ 3.5 տարիների ընթացքում բավականին լուրջ աշխատանքներ է իրականացվել։ Օրենքով սահմանված կարգով նախատեսում էր, որ 3 տարիների ընթացքում մենք հստակեցնենք Կաչակաբերդ ազգային պարկի սահմանները Սոսիների Պուրակ պետական արգելավայրի եւ Կովսականի արգելոցի տարածքի սահմանները, սահմանների վերահսկման եւ սահմանների ուսումնասիրման հետ իրականացվել է նաեւ կենսաբազմազանության ուսումնասիրություն։ Ուսումնասիրությունները շարունակվում է առ այսօր Իհարկե հասցրել ենք որոշակի գրանցումները իրականացվել էր եւ սոսիների փորակում եւ կոպսական պետական արգելություն եւ մշակվել էր նաեւ նրանց կենսաբազմազանության սխեման արդյունքները հրատարակվել են գիտական հոդվածների տեսքով միջազգային հանդեսներում եւ արտասահմանյան մի շարք Սկոպոս կոչվող հանդեսներում հրատարակվել են գրքերի տեսքով, որոնք ներկայացվել են եւ Արցախի հանրապետության գրադարաններին, եւ Արցախ պետական համալսարանին, եւ կոմիտեին ատրվել եւ տարբեր վայրեր։ Այսօր արդեն ընդհանրացնում ենք կենթանիների կարմիր գիրքը, կենթանիների կարմիր գիրքը Արցախի համար հրատարակվել է առաջինը 2012 թվականին, մինչ այդ Ղարաբաղի կենթանիների կարմիր գիրք չուներ, օգտագործում էր Հայաստանի Հանրապետության կենթանիների կարմիր գրքի ցանկը, որը իրականությանը չէր համապատասխանում, եւ այնտեղ կային կենթանատեսակներ, որոնք բնորոշն զուտ Հայաստանին, զուտ էնդեմիկ են, ասենք մասնավորապես ձկնատեսակներից, թռչուններից եւ այլ, որոնք ճունեինք ու բացի դրանից նա երևի 67-65 թվականների գրքերից վերցրված ինչ որ նույթ է եղել էլեկտրոնային տարբերակով 12 թվականին մենք մշակեցինք կենթանիների կարմիր գիրքը որը չի ընդունվել այդ պատճառներով կառավարության կողմից չի ընդունվել այդ գիրքը, բայց այսօր արդեն այս 3 տարիների ընթացքում մեր դիտարկումներով կանաչ Արցախ կենսոլորտային համալիր պողակի աշխատակիցների ջանքերով, ինչպես նաև համագործակցելով Երևանի գիտական պետական կոմիտեի հետ ֆինանսավորվող ծրագրերով կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում արդեն մշակել ենք ցանկ, որը շտով կներկայացնենք կառավարության հաստատման, ողակի քննիրը Երևանյան մեր գործընկերների հետ նաև նեղ մասնագիտական դիտարկումներ կա։ Հայաստանի Հանրապետության գիտական աշխատողները ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերում մեր կենսաբազմազանության ուսումնասիրություններին ուսումնասիրության համար, որոնք ցանկացած հարցում ընդառաջում են մեզ։ Քանի կենթանի է ընդգրկված ցանկում 153 ողնաշարավոր կենթանիներ են տարբեր կարգաբանական խմբերին պատկանող, այսինքն ձկներ, երկենցաղներ, սողուններ, թռչուններ, կատնասուններ եւ անողնաշարներից առ այսօր 87 տեսակ, անողնաշարներից կարող է նաև ել առավել շատ լինի, ամենայն դեպս մեր դիտարկումներով այն ինչ մենք գտնում ենք, որ այդ կենթանիները ունեն պահպանության ֆիզիկ կարիք եւ հանդիպման ցածր հաճախականություն։ Արցախի համար առաջին անգամ Կաչակաբերդ ազգային պարկում մենք ներկայացրել ենք 128 թռչնատեսակ 3 տարիների ընթացքում 13 տեսակ միջատակերներ ենք ներկայացրել 65 տեսակ անողնաշար կենթանիներ վտանգավոր եւ Ցավալ ոն ուսումնասիրությունների արդյունքներ են դրանք։ Երբ համեմատում եք 2012 թվականի կարմիր գիրքը, անհետացման եզրին գտնվող կենթանիների թիվը աճել է։ Դժբախտաբար ավելանում է։ Բայց դուք ասում եք մենք պիտի ամեն ինչ անենք դրանց պահպանության համար։ Ուրեմն ոչինչ չենք անում դրանց պահպանության համար, ընդհանրապես արձանագրում ենք փաստը։ Չէ, ոչ թե չի արվում, արվում է։ Բնապահպանության կոմիտեի տեսչության կողմից բավականին լուրջ աշխատանքներ կատարվում է պահպանության համար։ Կենթանական աշխարհի վրա կամ առհասարակ բնական համակարգերի վրա մարդու ազդեցությունը երկակի բնույթ է կրում։ Կա միտումնավոր, կա ոչ միտումնավոր։ Միտումնավորը իր հերթին առաջաբերում ուղակի եւ անուղակին, իսկ ոչ միտումնավորի դեպքում նա փորձելով օգտակար լինել բնական համակարգերին կամ ինչ որ կենթանատեսակի պահպանության համար, հակառակը խոչընդոտում է նրա նորմալ բնականոն ընթացքին։ Այսինքն սա արդեն անգիտակցաբար է իրականացում, նա փորձում է ինչ որ մի օգուտ բերի բնական համակարգերին։ Հետևաբար պահպանությունը բնական համակարգերի միայն թողնել բնապահպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների պետական, հասարակական, ոչ պետական կազմակերպությունների վրա բացարձակապես սխալ է։ Պատկերացրեք, փոքր բնապահպանության կոմիտե իր քիչ աշխատողներով մի հսկա տարածք որտեղ պետքա վերահսկողությունը սահման։ Ինչպես կարող է այդ վերահսկողությունը լիարժեք սահմանվի։ Ֆիզիկապես հնարավոր չի դա։ Հետևաբար բնակչությունը ինքը պիտի ունենա իր էթիկական, էսթետիկական դաստիարակությունը, որ เป զի օգնի բնապահպաններին պահպանել իրենց տարածքի բնությունը։ Իսկ ինչպես պահպանել այդ կենթանիներին։ Մեկը շատ པարզ է՝ գործակողություն չարվի, ուրիշ ինչ կերպ։ Բնության պահպանության համար եւ կենթանական աշխարհի առավել եւս պահպանության համար անհրաժեշտ է ստեղծվել հատուկ պահպանող տարածքներ։ Հատուկ պահպանող տարածքների ռեժիմը բավականին խիստ է։ Եվ այս հատուկ պահպանվող տարածքներում չկա որս, չկա որսագողություն, տվյալ որսագողը, եթե գիտակցում է, որ որևէ մի կենթանի որսելու համար հնգապատիկ, տասապատիկ ավելի շատ գումար պիտի մուծի, բնականաբար արդեն այդ քայլին չի գնա։ Առավել եւս եթե հարաբերականորեն որսագողա բռնվում ու դատվում համագործակցելով ներքին գործերի նախարարության հետ բազմաթիվ տես գործեր եղել են։ Բացի հատուկ պահպանվող տարածքներից բնակչությանը կրթել էկոլոգիական կրթությամբ, բնակչությանը տալ էսթետիկական կրթություն։ Էսթետիկական կրթությունը պետք է սկսել մանկապարտեզից, ընտանիքից, դպրոցից։ Ասում եք, պետք է ունենանք հատուկ պահպանվող տարածքներ։ Ունենանք։ Ստեղծված է դեռևս քիչ պետք է ընդլայնվի եւ ունենա իր արժեքը։ Ֆինանսների սողության պատճառով է, թե ինչպես։ Կարող է ֆինանսների սողության պատճառով լինի, կարող է նաեւ մի շարք այլ խանգարումներ կարող հանգամանքներ լինի ստեղծված իրավիճակը հաշվի առնվի եւ այլը, կամ որ բնությունը մենք փորձում ենք պահպանել, բայց սա կմնա նաեւ մարդկանց սոցիալական հարց։ Միգուցե այս խնդիրների ոչ ճիշտ համադրությունն է, որ արդյունքում ստեղծվում է այդ, բայց բոլոր դեպքերում բնության պահպանության համար շատ կարեւոր է բնակչության գիտակցությունը։ Արցախում գործում են բնապահպանական հասարակական կազմակերպություններ։ Իհարկե, գործում են մեկը կենթանաբանների հայկական ասոցիացիան է, որի նախագահն հենց ես ստեղծվել է 2019 թվականին եւ այդ հասարակական կազմակերպությամբ մեր քարոշչական աշխատանքները իրականացվում բնակչության մեջ դժբախտաբար բնապահպանության հարցերում բնակչության անտարբերությունն է լուրջ խնդիր առաջացում հենց սա է որ չի կարող անցվում կարծրատիպը կոտրել որ յուրաքանչյուր ողջ չպիտի անտարբեր լինի բնության հանդեպ այսինքն ես չեմ պատկերացնում մարդ որ մտնի անտար անտարբեր լինի թռչունների դայլայլի նկատմամբ կամ տեսնեմ մի շատ հետաքրքիր բույս անտարբեր անցնի մոտով, տեսնեմ մի շատ հետաքրքիր կենթանի անտարբեր անցնի մոտով։ Նման կարծրատիպը պետքա կոտրել անտարբերություն չցուցաբերեն անտարբերություն ինչ կերպ է դրսևորվում։ Դրսևորումը հենց այն կերպ, որ եթե որևէ մեկի հետ խոսում ենք, ասում ենք այսօր ունենք լուրջ բնապահպանական խնդիր, դասմատրանը դե զբաղվողներ կան թող նրանք մտածեն առանց մոռանալու, որ ինքը այդ բնապահպանության մոռանալու ինքը այդ բնության բաղադրիչներից մեկն է։ Պարոն Հայրապետյան, բնության հուշարձանների գիրք կազմել եք։ Քանի բնության հուշարձան գոյություն ունի Արցախի տարածքում, կա դրանց նկարագրություն։ Արցախի տարածքում բնության հուշարձանների կազմը 90-ից ավել է եղել, սակայն մենք այս 2-3 տարիների ընթացքում բնութագրել ենք մոտ 28 բնության հուշարձան։ Միջև այդ նկարագրված չէ։ Ոչ թե մինչև այդ նկարագրված չէ, այլ 28 բնության հուշարձան անվանացանք որպես այդպեսին եղել իսկ այդ նրա տեղադիրքի նկարագրությունը, հետո վերջում նրանց հուշատախտակները տեղադրելը նման բան չի եղել։ Դա կատարվել է կանանչարցախ կենսոլորտային համալիր ՊՕԱԿ-ի աշխատակիցների շնորհիվ, կոմիտեի կողմից ստեղծվել է հանձնաժողով, հանձնաժողովը ղեկավարել եմ ես, հանձնաժողովի կազմով բնութագրվել է այս տարիների ընթացքում 28 բնության հուշարձաններ, որոշ մաս մնացել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Գիրք ունեք, որում նկարագրված են բնության կան այդ հուշարձանները։ Ոչ թե գիրք, հաշվետվությունը։ Մտադիր չեք հետագայում դրա հիման վրա գիրք հրատարակել։ Բնութագրությունը կազմակերպել է ամբողջ աշխատանքները մեր կողմից, բայց նաև պետք է կազմողը արդեն ունենա մասնագիտական առանձնահատկություն։ Մեր թիմում աշխատել են մասնագետներ, երկրաբանականա, ջրաբանականա, ջրաերկրաբանականա, բուսաբանականա, բոլոր նկարագրությունները իրականացվել է իրենց կողմից։ Հաշվետվությունները արկա է, իսկ հետագայում կարող է նույն հանդիսանա, եթե որևէ մեկը ցանկանա այդ ուղղությամբ գիտական աշխատանքներ իրականացնի, մեծ հաճույքով կտրամադրենք այդ աշխատանքները ու հետագայում թող լինի գիրք։ Այդ հաշվետվությունները մնում են առանձնասենյակներում։ Հաշվետվությունները մնում են նաև արխիվներում, որոնք հետագայում գիտական ուսումնասիրությունների համար բավականին լուրջ է։ Ես այդ դառնությունները եւ այդ դժվարությունները շատ եմ տեսել, դեռևս իմ տեխնացուական դիսերտացիայի աշխատելու ժամանակ, որ Արցախի հանրապետության կամ ֆաունայի վերաբերյալ ոչ միտեղ ոչ մի աշխատություն չհանդիպեցինք եւ բավականին մեծ դժվարությամբ սկսեցինք հենց իմ տեխնացուական թեզը եղել է Արցախ հանրապետության ձերքաթեավորները հետագայում արդեն դոկտորական աշխատանքը կատնասունները Արցախի վերաբերյալ ոչ միտեղ ոչ մի գրականություն գոյություն չի ունեցել անգամ գիտական ֆաունայի վերաբերյալ անգամ գիտական աշխատություն գիտական հոդված որը լիներ լուրջ հիմնվեինք դրանց վրա այնինչ ստեղծել ստեղծվել է մեր կողմից հետո արդեն իմ մագիստրոսների, իմ ավարտուն աշխատանքների, իմ դիսերտանտի ասպիրանտի հետ համատեղ իրականացվել է լուրջ աշխատանքներ, որի համար հայաստանյան մեր գործընկերները մեր թիկունքին կանգնած են եղել այդ հարցում։ Այսօր սոսիների պուրակը, կովսական, պետական արգելոցը ճշնամու տիրապետության տակ են։ Գազམ་ակերպությունը ինչպես գործի ելքը որն է, ինչ անեն։ Իհարկե սոսիների պուրակում կամ կովսական պետական արգելոցում որևէ դիտարկում այն կլինի անիմաստ։ Բայց պետք է մենք արձանագրենք փաստ, որ տվյալ տարածքներում ունենք բավականին անհետացման եզրին կամ կարմիր գրքային մի շարք բուսատեսակներ եւ կենթանատեսակներ։ Օրինակ, մեզ համար բավականին հետաքրքիր որպես բուսատեսակ արաքսյան կաղնին, որը գտնվում է այդ հատվածում, ունենք բեզորյան այծերի մեծ խմբեր, կովսական պետական արգելություն, այծամները բավականին։ Իդեպ ասեմ, որ Արցախում գոյություն ունի արչերի երկու ենթատես տեսակ, մեկը գորշ, իսկ մյուսը կովկասյան սիրիական գորշ արջը, որը հիմնականում կովսական պետական արգելոցի այդ հատվածներում է, որոնք արդեն կարմիր գրքային կենթանատեսակներ են։ Կարմիր գրքային բազմաթիվ ձերքաթեավորներ, որոնք միջազգային կենթանիների կարմիր գրքում գրանցված, իսկ այսօր չգիտենք Ադրբեջանի կողմից ինչպես է իրականացում աշխատանքները, ինչ աշխատանքներ է իրականացում, պահպանումը, թե ավերումը։ Սա արդեն լուրջ խնդիր է լուրջ բնապահպանական խնդրի առաջընկանգնելու։ Համենայն դեպս հնարավոր եղավ ինչ որ բան թեկուզ եւ արդեն թղթի վրա փրկել, գոնե նկարագրել, թե ինչ այո, կա։ Այո, աշխատանքներ մենք այդ ուղությամբ արել ենք, որոշ աշխատանքներ հրապարակել ենք, բավականին նյութ կուտակվել է, եւ այդ նյութը աստիճանաբար մենք հրատարակելու ենք անկախ ամեն ինչից, կոքսականը որպես Արցախի անկախտելի մաս, այդ հատվածը, որը իհարկե պատմական Հայաստանը, եւ մենք պարտավոր ենք մեր պատմական հողերի վրա ներկայացնել եւ իրականացնել մեր գիտական աշխատանքները։ Ծրագրերի մասին հաշ չտվի, գազམ་ակերպությունը շուտով կլուծարվի։ Զրուցակիցս գերադասեց պատճառների մասին չխոսել։ ավարտվեց հայացք հաղորդաշարի հերթական 2021 թվականի հոկտեմբերի 19-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ զրուցակիցս կանաչ Արցախ կենսոլորտային համալիր Պոակի տնորեն Վահրամ Հայրապետյանն էր։